قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي يا رب طب القلوب طب القلوب بالزينة السادسة قال ابن القيم Počinjemo sa jednom temom koja je jako bitna u smislu dijagnoze. Kada govorimo o ovom, naravno, dijelu bolesti srca, bolesti koje su vezane za vjeru. A to je odakle dolazi bolest u ljudska srca. حياتي يا صلاتي وانت يسمى من حضني واحتويته يا صلاتي يا صلاتي ريحيني ريحيني يا صبر Pa čak vidjet ćemo i ostalih dijelova tijela u vjerskom smislu dolazi od nefse. وانت يلي كل ما يبست لهاتي في زماني وابتلاني وابتليته وانقفل باب الرجاء والمكتب سبب لسني سبسه بوشني ودنفسه i svaka ružna osobina ulazi prvo u nefs, a onda iz nefsa širi se cijelim tijelom, a prvo dolazi u srce. ما بقى الا انتي على الدنيا اجيته واغسلي مع دمعة العين وسكاتي ما عرفت ما تركت ما كنيته يا صلاتي ريحيني ريحيني Šta je to nefs? To je, u ovom našem slučaju govorimo, duša u smislu osobenosti čovjeka. Znači, ni, ne samo duša kao, kao pojam, kao biće, nego u smislu duša kao vid, Znači osobe sa tim osobinama koja znači jednu osobenost tog čovjeka, tog, tog bića. عزم الكهوى العظيم اللي خشيته كنت تحتي جمرة وتنل براتي من حياة واليد postoji konsenzus svih vjernika koji žele doći do Allaha znači čak i iz priješnjih naroda. Bez obzira na način na koji žele stići razliku u njima, da je nefs taj koji sprečava srce da dođe do svog gospodara. I da se ne može doći do Allaha Đelšanu, osim kad se taj nefs umrtvi, ostavi se to što on traži od čovjeka, postupi se suprotno tome i izvojuje se pobjeda tim Ljudi ima dvije vrste kada je u pitanju nefs. Prva vrsta koja ga je uspjela savladati, ovladala njime i uništila zla na koje postiče. Tako da se nefs pokorava tim ljudima. I drugi koji je nefs savladao i onda taj nefs upravlja njima. I zbog toga jedan od učenjaka je rekao cijeli život se svodi na jednu rečenicu, a to je da je vi uspio vjernik koji pobjedi samog sebe. Zato nije čudo da Allah u vezuje uspjeh na ahiretu sa tim da li smo pobjedili sami sebe ili A onaj ko se uzoholi u athara al-hayate i prednost o dunjavučkom životu dadne nad ahiretskim فإن الجحيم هي المأوى تقلم يا جهنم ميست كاي بوراك لا نسيت أنت أغلى من عرفته في حياتي وانت يسمى من حضني واحتويت انت من عرفته في حياتي يا صلاتي A najveće iskušenje koje danas ljudi proživljavaju većina znači, džihadima, je upravo to da nisu uopšte svjesni u što se ulazi u svojim postupcima i darinama vjere. Čovjek živi 40, 50, nek živi 100, ali doći na 100, pa šta on zna? Zato zato Allah šalim kaže jevrejima, i ahaduhum alfa Jedan od njih želi da živi hiljadu godina. Pa Allah šalim kaže, pa čekaj da poživi hiljadu godina neće na to otkazne odluči daleko. Kao što živiš hiljadu godina. Doći hiljadita godina. Kulama huvatim karim. Sve što će doći je blizu, to je nemilo. To je ajet Pa šta onda? I zato najveći problem ljudi danas, najveće iskušenje koje proživljavaju svoje ljudi, upravo ta nesvijest, dalina od, toga šta je suština života, šta oni trebaju u svom životu da uspiju u njemu, da ga sretno prožive i da ga na ahiret preseli. Jer zapamtite pravilo, uvijek ga ponavljamo. Kako je ko živio, tako će i umreti. Kako je ko umro, tako će biti i proživljeno. Nema čuda u tom nekom smislu. Toga nema. Čovjek ako nije klanjen dok je bio živ, neće u kaburu naći namaz. Nema ga, ne možemo niko drugi dostaviti. I zato je bio da stari Efendija, Allah On bi znao često svojim džematlijama reći hoćete da živite ala Franko, a da umrete ala Turko. E ne može. حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقلون لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول غيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ أتعلمه فليس بمنقوص ولا يتبدل يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل ولست تنال البر دون عزيمة فتنفق مما تشتهي وتفضل تحس له في الصدر أنسا وراحة سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلل يظلل الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد Počinjemo sa jednom temom koja je jako bitna u smislu dijagnoze. Kada govorimo o ovom, naravno, dijelu bolesti srca, bolesti koje su vezane za vjeru. A to je odakle dolazi bolest u ljudska srca. A govorimo, naravno, podsjećamo se, govorili smo prošli put o kakvim bolestima govorimo. Govorimo o bolesti šehveta, to su strasti, i govorimo o bolesti šubheta, ali to su sumnje. Jel' tako? Odakle sve to dolazi? Sve to dolazi u Jeste čuli nekad riječ za nefs? Sve bolesti srca, pa čak vidjet ćemo i ostalih dijelova tijela u vjerskom smislu, dolazi od nefse. A ja namjerno koristim riječ nefs, zato što želim da definišemo šta je to nefs. Jer mnogi prevode riječ nefs kao duša. To nije precizan prevod. Nefs dođi ponekad u ajetu ili u Koranu u nefs u značenju duša, ali ne znači ni i duša. Duša je ruh. Znači, sama riječ nefs mnogo ima oko nje priče. Ali u svakom slučaju, kaže Ibn Kain sve bolesti srca počinju od nefsa i svaka ružna osobina ulazi prvo u nefs, a onda iz nefsa širi se cijelim tijelom, a prvo dolazi u srce. Znači, bolesti koje mi poprivamo su sumnje koje neko širi oko sebe, strasti koje nas okružuju, kud prvo idu? Prvo i nefs upije. Onda ide proces u srce, pa iz srca dalje na sva ostala Šta je to nefs? To je u ovom našem slučaju govorimo duša u smislu osobenosti čovjeka. Znači, ne samo duša kao, kao pojam, kao biće, nego u smislu duša kao vid Znači osobe sa tim osobinama koja znači jednu osobenost tog čovjeka, tog, tog bića. I zato recimo sve te sumnje ili strasti ne djeluju isto na svakoga. Upravo zbog, zbog toga. Poslani sallallahu alaihi wa sallam je svaki put kad, kad bi htio držati neki govor, skoro svaki put rekao Alhamdulillahi nesta'inuhu wa nesta'dihi wa nesta'kfiruhu wa na'udu billahi min šururi anfusina wa sejati Hvala Allahu, od njega pomoć i uputu tražimo i oprost i utječemo se Allahu od zla koji se nalazi u nama samima. Znači u, naši, u nama unutra, u dušama, u našim bićima. Znači biće čovjeka i od zla naših loših dijela. Bilježi se u Musnedu i u Tirmizivu od Husajna ibn Ubejda da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao O Husajne, koliko bogova obožavaš? Rekao je sedam, šest na zemlji i jednog na nebu. Pa mu poslanik reče, a koji je Bog koga obožavaš kada nešto želiš ili kada od nečega strahuješ? Rekao je onaj na nebesima. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Huseine, primi islam, pa ću ti ja podučiti riječima koji će ti biti od koristi. I Husan je zaista primio islam i ostavio onih šest bogova koje je obožavao na zemlji i obožavao je samo jednog na nebu. Pa je rekao mu poslanik sallallahu alaihi wasallam Govori Husajne Allahumma alhimni rušdi wa qini šarra nefsi Allahu moj nadahni me da budem razuman, da imam rušt ono da vidim istinu i da je prihvatim i sačuvaj me zla samog sebe. Zla koje se nalazi u meni. U ovim hadisima poslanik sallallahu alaihi wasallam tražio je zaštitu uopće od zla koje se nalazi u čovjeku i od zla onoga što iz, proizilazi iz tih dijela. To nas upućuje na to da odatle polaze sva moguća zla. E sad slušajte ovu Postoji konsenzus svih vjernika koji žele doći do Allaha Đelšanu. Znači, svih. Čak i iz priješnjih naroda. Iz naroda. Bez obzira na način na koji žele stići razliku u njima, da je nefs taj koji sprečava srce da dođe do svoga gospodara. I da se ne može doći do Allaha Đalešanu, osim kad se taj nefs umrtvi, ostavi se to što on traži od čovjeka, postupi se suprotno tome i izvojuje se pobjeda nad tim Ljudi ima dvije vrste kada je u pitanju nefs. Prva vrsta koja ga je uspjela savladati, ovladala njime i uništila zlag na koje postiče. Tako da se nefs pokorava tim ljudima. Njihov nefs. I drugi koji je nefs savladao, i onda taj nefs upravlja njima. I zbog toga jedan od učenjaka je rekao cijeli život se svodi na jednu rečenicu. A to je da je vi uspio vjernik koji pobjedi samo sebe. Ali vjerujte mi, najlakše je se on drugima. I tražite drugih da rade i da ovo i ono kad treba čovjek nešto sam da uradi, da on nešto primjeni na sebi, da uskrati sebi nešto, e onda ti vidiš kad nefs izađe na vidjelo, pa kad pođe. Hmm. Zato nije čudo da Allah Đelešanuhu u Kur'anu spominje uspjeh na ahiretu vezuje uspjeh na ahiretu sa tim da li smo pobijedili sami sebe ili nismo. Fa a onaj ko se uzoholi, u athara hajate dunje i prednost o dunjavučkom životu dadne nad ahiretskim. Fa innal Takvima je džahennem mjesto povratka i boravka. وأما من خاف مقام ربه a onaj ko bude strahovao, e sad ovdje ima dva značenja ovo, makam rabbi, stajanja pred gospodarom svojim, to je na sudnjem danu, a makam rabbi znači i veličine i položaja svoga gospodara. Ko strahuje od Allaha Đelešanu i svoj nefs, svoj nefs Odvajati od onoga što on želi, znači taj nefs, fa innal džennet hijel Takvima će džennet biti mjesto povratka i boravka. Znači, Allah Đelešanu u propast džehennemsku vezuje zašto? Za sliženje nefse. A uspjeh u džennetu vezuje zašto? Za savladavanje nefsa. Misli samo na haram, neke stvari Anil heva. Nefs u principu ima ono što je dozvoljeno i tu čovjek neće biti grešan, zato vjerniku će biti oprošteno. A ono što je za, prelaza granica i ostalo, zato će čovjek biti odgovoran. Ali prvo na što se ovdje misli je te i širk. Znači upravo kako je navio hadisu ovdje prvo koliko bogova obožavaš šest ili sedam. Hajde sad reci na ovome, evo ovdje oko nas nekom božicu koji obožava više bogova, nije musliman nikako recimo. Nekom iz Hare Krishna nije važno kome šta. Ko obožava neki predmet, neke krave i tako dalje, To su krivi bogovi. Ne valja Kako bi te dočekalo? prvo s čuđenjem, pa ovo, pa ono, pa bi došao i na 60 minuta zbog... A rekao si mu samo u principu da ovaj svoj nefs smiri, da ga usmiri tamo gdje treba i tako dalje. Zato kažemo kaj ovdje dole ispod. Nefs poziva čovjeka na oholost i davanje prednosti dunjalučkom životu. Nefs. A gospodar ljudi poziva svoje robove da ga se boji, da sprečavaju svoj nefs od svega što ih odvodi od Zato je svako srce između dva pozivača. Nekada se odazove prvom pozivaču, to je nefsu, a nekada uzvišenom Allahu E ovaj dio, ova dva pozivača, to je centar iskušenja na ovome svijetu, kaže Znači središte, suština iskušenja na ovom svijetu šta? Nije ko što ljudi misle, nekad ima na fakije, nekad nema na fakije. Nekad je bolestan, nekad nije. Svi su ljudi, to nije centar, to su iskušenja. Nije centar. iskušenja je čega danas ljudi nisu ni svjesni, a to im je kazna od Allaha kao što on Đelšanu kaže, zaboravili su na Allaha, pa je učinio da zaborave sami sebe Centar iskušenja je da li će se čovjek svakog dana kad se probudi odazvati svome nefsu ili će se odazvati gospodaru nefsu. Pa ko odbije recimo? Ili ne misli da treba ustati na sabah u 5 sati ujutru? A mu jezin poziva u ime gospodara nefsa da se dođe na namaz? Taj je poslušao svoj nefs, a nije poslušao gospodara nefsa. I zato poslanik sa na u hadisu koji bilježi Imam Muslim kaže: "Kullu nasijem Febaju nefsa. Famutikuha Svako jutro ljudi ustaju rane negdje. Za svojim potrebama. I prodaje svoju dušu. Ima dva pozivača. Pa ili svoju dušu upropasti tako što se neće odazvati Allahovom pozivu ili je spasi tako što će se odazvati Allahovom pozivu, a nefs će ostaviti po strani. Kaže ovaj dalje, ne u ovom smislu Allah opisao je sa tri osobine u Kur'anu. Sa smirenošću, željom za zlom i korenjem, odnosno kajanjem. Ulema se razilazi, kaže on, da li je to jedan nefs koji ima ove osobine, ili je to više nefcova kao što zastupaju neki sufi, kaže Međutim, ispravno je mišljenje većine znači učenjaka i većine na Korana, da je to jedan nefs, samo sa različitim osobinama. Jel u redu to? Znači ovdje ovaj dio rečenice Kajma je jako bitan, a to je da je u tome suština iskušenja na ovome svijetu. Zato i Ibn Kesir kada je govorio o ajetu ina rodna lamanete ala samavati wal ardi wal džibal, mi smo ponudili emanet nebesima, planinama, zemlji. Kada je govorio definiciju šta je to emanet ovaj koji se ovaj spominje, koji su svi drugi odbili, a čovjek ponio. Suština onoga što je on rekao da je to da čovjek ima slobodu izbora, a da mu Allah određuje odnosno zabranjuje. Kad spomnimo to sa onim što je Ibn rekao, vidimo da je to isto. Na svakoj naredbi čovjek je iskušan, odnosno zabrani, čovjek je iskušan, hoće li se odazvati pozivaču svoga ili pozivaču gospodara nefsa. Svaka moguća naredba. Počevši od sabaha, pa podne, pa ikindije, pa akšama i tako dalje. Do jaci. To je samo pitanje namaz. Nema u toku dana. svaki čovjek zna da li je prisiljen danas da popije pivo, recimo, ili ne. Da li će sad u ovom trenutku otići na jaciju ili će otići s društvom u kafanu, recimo, da popije šamuči, jak i tako da. Je to njegov lični izbor ili nije? E, u tome se krije iskušenje ovoga svijeta. To je iskušenje. A ovo ostalo neka čovjek ima, nekad nema, nekad ovo neko teže podnosi, neko to je mudrost u tome i ostalo, neće niko umrije do, do isteka njegovog Suština iskušenja je u tome da će čovjek, iako je siromašan, odadza se onome što vam na naredio, a drugi, iako je bogat, također odadza se onome što je na naredio. To je srž suština i o tome treba malo razmisliti. Naročito činjenica da ljudi uopšte razmišljaju o toj vrsti. Ljudi se boje, recimo, ostaće bez auta, ostaće bez kuće, ostaće bez e, dionica, bez poslova, bez ovoga, bez onoga. Zato što smo daleko od Allaha Udaljili se od, od osjećaja za njegovu vjeru. Uopšte razmišljanje o Ahiretu, to su postalo naša najteža iskušenja. A najveće iskušenje koje danas ljudi proživljavaju većina njih naime, je upravo to da nisu uopšte svjesni u šta se uvaljuju svojim postupcima i daljinom od vjere. Čovjek živi 40, 50, nek živi 100 godina. Ali doći je na stota. Pa šta onda? Zato ono mu kaže jevrejima Jevaddu ahaduhum lau juhammeru alfa sene. Jedan od, njih, jedan od njih želi da živi hiljadu godina. Pa što ono mu kaže, pa čekaj da poživi hiljadu godina. Neće ga to od kazne odvući daleko. Dobro, živiš hiljadu godina. Doći hiljadita godina. Kullama huwa atin Sve što će doći je blizu, to je nemdo. To je ajet iz Kur'ana. Pa šta onda? I zato najveći problem ljudi danas, najveće iskušenje koje proživljavaju u svojoj upravo ta nesvijest daljina od, od toga šta je suština života, šta oni trebaju u svom životu da uspiju u njemu, da ga sretno prožive i da ga na ahiret presele. Jer zapamtite pravilo, uvijek ga ponavljamo, kako je ko živio, tako će i umreti. Kako je ko umro, tako će biti i proživljen. Nema čuda. U tom nekom smislu. Znači jednostavno nemoguće je čovjek da, da radi nešto, a očekuje nešto drugo sasvim. Toga nema. Čovjek ako nije klanio dok je bio živ, neće u kaboru naći namaz. Nema ga, ne možemo niko drugi ni dostaviti. I zato je bio jedan stari Efendija. Allah se smilo. On bi znao često svojim džematlijama reći Hoćete da živite ala Franko, a da umrete ala Turko. E, ne može. Eto. وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقلون لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط اليدين يزيده ويعظم أجر المحسنين ويجزل ولست تنال البر دون عزيز فتنفق مما تشتهي وتفضل تحس له في الصدر أنسا وراحة كأنك إذ تعطي لخيرك نحمله يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلل يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن أسراه ما كان يفعل تصدق في سر فتلك يمينه تخبر عن يسراه ما كان يفعل